ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب باياته انه لا يفلح الظالمون Na nani dhalimu zaidi kuliko anayemzulia uongo Mwenyezi Mungu na akazikanusha ishara zake? hakika madhalim hawafanikiwi. Wa yawma nahshuruhum jami'an thumma naqulu lilladhina ashraku ayna shurakaukum alladhina kuntum taz'umun, siku tutapowakusanya wote pamoja kisha tuwaambie walioshirikisha wako wapi washirikishwa wenu mliokuwa mnadai thumma lam takun fitnatuhum illa an qalu wallahi rabbina ma kunna mushrikin kisha hautakuwa udhuru wao ila ni kusema wallahi mola wetu mlezi hatukuwa washirikina unzur kaifa kadhabu ala anfusihim wadalla anhum ma kanu yaftarun tazama jinsi wanavyojisemea uongo wenyewe na yamewapotea waliokuwa wakiazua ومنهم من يستمع اليك وجعلنا على قلوبهم اكنه ان يفقهوه وفي اذانهم وقرا وان يروا كل ايه لا لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا يقول الذين كفروا إن هذا إلا asatirul awwalin, na wapo miongoni mwao wanaokusikiliza na tumezitia pazia nyoyo zao wasije kuyafahamu na upo uziwi masikioni mwao na wakiona kila ishara hawaiamini hata wakikujia kwa kujadiliana nawe wanasema waliokufuru hizi si chochote ila hadithi za watu wa kale wahum yanhauna anhu wa yanauna anhu wa yuhlikuna illa anfusahum wa ma yash'urun nao huwazuia watu na wao wenyewe wanajitenga nayo nao hawaangamizi ila nafsi zao tu wala wao hawatambui ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين Na ungeona watakaposimamishwa kwenye moto wakawa wanasema laiti tungelirudishwa wala hatutakanusha tena ishara za Mola wetu mlezi na tutakuwa miongoni mwa waumini بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وانهم لكاذبون bali yamewadhihirikia waliokuwa wakiyaficha zamani na kama wangelirudishwa bila shaka wangearejea yale yale waliokatazwa na hakika hao ni waongo وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن bimab'uthin na walisema hakuna mengine ila maisha yetu haya ya duniani wala sisi hatutafufuliwa walau tara idh wuqifu ala rabbihim قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون na lau ungeliona watavyosimamishwa mbele ya Mola wao mlezi akawaambia je si kweli haya na wao watasema kwani Tunaapa kwa Mola mlezi wetu ni kweli. Yeye atasema, basi onjeni adhabu kwa sababu ya vile mlivyokuwa mnakataa. Allahu akbar Allahu akbar La na hapana mtu aliyezidi kuidhulumu nafsi yake na haki kuliko anemzulia Mwenyezi Mungu uongo na akadai kuwa yeye subhanahu ana mwana au mshirika au akamwambatishia lolote lisilo laiki yake au akazikanya dalili zenye kuonyesha umoja wake Mwenyezi Mungu na ukweli wa mitume wake. Hakika madhalimu hawatopata kheri duniani wala akhera. Na watajie yatakayotokea siku tutakapokusanya viumbe vyote kwa ajili ya hisabu. Kisha tutawaambia kwa kuwa hizi waliokuwa wakiwaabudu wenginewe pamoja na Mwenyezi Mungu. Wako wapi mliowafanya ni washirika wa Mwenyezi Mungu wapate kukufaeni? Kisha hayatakuwa matokeo ya hayo matatizo yao magumu pahala hapo ila kujitoa kimasomaso kutokana na ushirikina wao kwa kusema uongo. Waseme Wallahi mola mlezi wetu hatukumshirikisha nawe yeyote katika ibada. Angalia vipi wanavyojitia makosani wenyewe kwa uongo huu. Na vile walivyokuwa wameviunda wenyewe kwa kuviabudu, navyo ni mawe tu, na wakadai kuwa ni washirika wa Mwenyezi Mungu. Sasa vimewapotea. Na miongoni mwao wapo wanaokusikiliza unaposoma Qur'an si kwa sababu waifahamu na ipate kuwaongoa lakini ni kwa ajili wapate njia ya kuitoa kombo na kuikejeli. Na sisi kwa sababu hiyo, tumewazuilia wasiweze kunafiika kwa akili zao na masikio yao. Imekuwa kama kwamba akili zao zimefunikwa, haziwezi kuelewa barabara. Na kama kwamba masikio yao yanauziwi, unaowazuia wasizisikie aya za Qur'ani. Na hawa hata wakiona kila dalili hawaamini. Hata wakikujia wa kujadili kwa upotovu wanasema waliokufuru huku wakisukumiza na ukafiri wao. Haya si chochote ila hadithi za uongo zilizotungwa na watu wa zamani wa kabla yako. Wao huwazuia watu wasiamini Qur'an na wao wenyewe hujitenga nayo. Inakuwa wao hawanafiiki wala hawawachii wenginewe wakanafiika. Na kwa kitendo hicho hawadhuru ila nafsi zao na wao hawatambui ubaya wayatendayo. Ewe nabii, lao ungeliwaona hawa makafiri watavyosimama mbele ya moto wakisononeka na vitisho vyake, ungeliona jambo la ajabu lenye kutisha. Nao wanatamani warejeshwe tena duniani, wakisema laiti tungelirudishwa duniani, tukatengeneza tuliyoyaharibu. Wala hatutakanusha ishara za Mola wetu mlezi. Na tutakuwa miongoni mwa waumini. Na kauli yao hii haikuwa ila kwa kuwa haimkiniki tena kuficha wala kufanya ukaidi katika yale anayowaambia mtume. Na lau kama wakirudishwa duniani wataurejea tena ukafiri aliowakataza Mwenyezi Mungu. Haya ni kwa ghururi zao kughurika na mapambo ya dunia na kukufuata kwao matamanio yao. Na hakika hao wanasema uongo kwa kudai kuwa wataamini pindi wakirejeshwa duniani. Na lao wakirejeshwa duniani, watairudia ile ile sera yao ya mwanzo. Na watasema, hatuna sisi uhai mwingine ila huu huu uhai wa kidunia. Wala sisi hatutafufuliwa baadaye. Lao ungeliwaona watavyosimama mbele ya Mola wao mlezi kwa ajili ya kuhesabiwa na wao wanaujua ukweli waliowateremshia Mwenyezi Mungu mitume wake ungeliona uovu wa hali yao pale Mwenyezi Mungu atapowaambia je haya mnayoyashuhudia sasa, siyo kweli mliokuwa mkiikataa huko duniani kwenu? Nao watajibu hali ni wanyonge, kwani tunaapa kwa Mola mlezi wetu, ni kweli. Tena baada ya hayo Mwenyezi Mungu atawaambia, ingieni motoni kwa sababu ya mlivyokuwa mmeshikilia ukafiri.